Aquo el aero. Nova inventajo povus solvi la problemon pri trink aquo en evoluantae landoi. Usonai esploristoi disvolvis apparaton kiu cerpas aquon el seca aero. La apparato funccias ec en la deserto. Aero plus suno donas trink aquon. Tio estas la bilanza equazio de la apparato, quio estas jus presentita en faca giornalo. La cora elemento de la machino estas metal organica combinajo quio funccias simile al spongo. Gi absorbas aquon el la aero cae alcusigas gin jesia surfazo. La duan labor plenumas la suno. Gia varmo prisorgas che la aquo forlassas la metal organican spongon kiel vaporo, cae che gi fin fine collectigas ce surfazo de condensilo, de cie gi povas flui en uion. Nia apparato funccias gis aer humidezzo de nur dudec procentoi. Gi do taugas por senacvai regionoi, do exemple por desertoi, diras sciencisto. La esploristoi povas per unu kilogrammo da metal organica combinajo, ene de dectu horoi, cerpi du como hoc litroin da aquo. La practica testo ocasis inter alie sur la tegmento de la moito, cae nun la esploristoi esperas che la industrio plu disvolvos la prototipon iam existas intereso. La conserno Boaso Fo iam aligis, cae post quelcae iaroi iam povus surmercatigi la unuae apparatoi. La consisteroi estas relative mal molte costai. La preso sumigios iene pli ol quelc cent dolaroi, diras esploristo. Potenzialai usantoi por la movebla aersen humidigilo ja troveblas pli ol suffice, precipe en la evoluantai landoi. Lau rapporto de Vavo Vavo Fo, non tempe 780 milionoi da homoi ne havas aliron al pura trinc aquo. Apud la secezzo, la malpurigio de lagoi, riveroi cae grunda aquo en multae landoi endangerigas la existadon de homoi ciu iare mortas unu como quin milionoi da homoi, char ili ne habas ion alian por trinki. Cai tio ocasas, cam la uno, en la iaro 2010, reconis la aliron al pura trink aquo, kiel homan raiton. Inter politica confesso cae socia realezzo, tamen, malfermigas ancora o largia abismo, la esploristoi de la Moito cae de la Universitato de Californio en Berkeley povus contribui per sia inventaggio che tiu abismo fin fine fermigios. Lau unu e la cun inventintoi, la tecnica disvolvo de la apparato ancora un eniel estas atinginta finon. La nun tempe usata materialo de metal organica combinajo capablas absorbi aquon je dudec procentoi de sia peso. Sed je mes longa vido, ancau quardec procentoi eblos. La pruvo pri fare blezzo estas plenumita. Non temas plu nur pri la tecnica disvolvo.